En in die elfde jaar, op die eerste van die maand, het die woord van die Heere tot mij gekomen en gesê, Mense kind, omdat Tyrus oor Jerusalem geroep het, ha, ha. Die poort van die volke is gebreek, dit is na my toegedra, kas sal vol word, dit is verwoes, daarom, so sê die Heere Heere, kyk, ek het dit teen jou, wat Tyrus, en ek laat baie nasies teen jou optrek soos die sedert sy golwe laat optrek hulle sal die mure van Tyrus verwoes en sy toerings afbreek, ja, ek sal sy pijn van hom afwegvee en om een kaal rots maak. Hy sal binnen in die sedert een droogmaakplek van net te wees, van ek het dit gesê, spreek die Heere Heere, en hy sal een buit vir die nasies wees. En sy dochters wat op die land is, zal met die zwaard gedood word, en hulle sal weet dat ek die Heere is. Want so sê die Heere Heere, kyk, ek laat nie bekadr, saar, die koning van Babel, die koning van die konings, van die noorde af teen Tyrus kom, met perde en strijdwaans en reiters en een menigte en baie mense. Hy sal jou dochters op die land met die zwaard doet maak en forte teen jou opstel en een wal teen jou opwerp en die skuldap teen jou oprug. En hij zal die stoot van zijn stormram teen jou mire rug en jou torings met zijn breekhuisters afbreek. Vanweer die menigte van zijn paarden zal hulle stofvolk jou oordek, Jou mire sal bewe vanweer die gedruis van ruiters en wielen en strijdwaans as hy dier jou poorte intrek, soos een mens indring in een stad wat oopgebreek is. Hij zal met die hoeve van sy perde al jou strate vertrap, jou mense sal hy met die zwaard doodmaak, en een trotse klippilare zal op die grond val. En hulle sal jou rijkdom buitmaak en jou koopware roof en jou mire afbreek en jou kostbare huise omgooi, en hulle sal jou klippe en jou houten en jou pijn in die water slinger en ik zal die gereis van jou liederen laat ophou, en die klank van jou siters zal niet meer gehoor word nie. Ja, ik zal jou kaal roods maak, een droogmaakplek van nette zal jy wees en nooit herbou word nie, want ik, die Heere, het dit gesê, spreek die Heere Heere. So sê die Heere Heere aan Tyrus, sal die kuslande nie bewe van die geluid van jou val, als die gewonde skerm, as hulle een moord in jou aanrig nie dan zal al die voorste van die sedert van hulle troone afklim en hulle mantels afhaal en hulle veelkleerige kleren uittrek. Met siddering zal hulle bekleed word, op die grond zal hulle sit en elke oomblik sidder en oor jou verbaas wees. En hulle sal een klaaglied oor jou aanhef en vir jou sê, weet jy vergaan wat bewoon was uit die see, hooggeroende stad, wat sterk was deel die sedert, hy en sy inwoners, wat die skrik vir hulle ingeboesem het by al die kusbewoners. Nou sal die kuslande sidder op die dag van jou val, en die kuslande wat aan die sedert is, sal verskrik word oor jou uiteinde. Want so sê die Heere, Heere, as ek jou verwoeste stad maak, soos die stede wat niet bewoon is nie, as ek die watervloed oor jou laat opkom en die groot waters jou oordek, dan zal ik je laat neerdal saam met die wat in die kuil neerdal, na die mensen van die voortijd, en ik zal je laat woon in die onderste plekken van die aarde, in eeuwige woestenijen saam met die wat in die kuil neergedaal het, zodat so je niet bewoon wordt nie, en ek sal heerlijkheid gee in die land van die levendes. Maar je zal ek tot de voorwerp van verskrikking maak, en je zal daar nie wees nie, jy sal gesoek word, maar verewig nie meer gevind word nie, spreek die Heere Heere.